egun lege aldaketak eh, behar dira, bai fiskalizate mailan, adibidez zerga arloan, eh, ahloan, bizitegien zerga aurten eh, reforma bat izan baita bakarrik bigarren etxe bizitzei aplikatzen zaie, eta nahi keria bazen erriko kontseilu batzuetan uh, emendatzeko zerga hori bigarren etxe bizitzei begirako zerga bilakarazteko. Alta legeak ez du permititzen horren emendatzea, emendatu gabe tokiko diabeen uh, zerga, eta hortan galde egiten dugu lege aldaketa bat, bere alakoa, bi zerga horien e, deslotzeko eta aukera emaiteko bertako hautetxei, uh, e, bigarren etxibizitzei e, aplikatzeko zerga gorago bat.